Emri i Allahut të madhëruar El-Ghafir, El-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Tawwab. Këto janë pesë emra të cilat i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, siç do t'i përmendim gjatë mësimit. Atëherë fillojmë duke i kërkuar Allahut subhanahu wa taala që të japë ndihmë, sukses dhe sinqeritet, edhe të na i bëjë të dobishme këto fjalë që do themi. Fillojmë me kuptimin gjuhësor të këtyre emrave. Kuptimi gjuhësor i emrave të Allahut subhanahu wa taala al-Ghafir dhe al-Ghaffar dhe al-Ghafur ka një origjinë të vetme sepse të treja fjalët, të treja këto emra vijnë nga një fjalë që që thuhet në arabisht al-Ghafr, ose El Gufran është e njëjta origjinë. Edhe fjala El Ghafr në gjuhën arabe do të thotë mbulim. Ta mbulosh diçka. Prandaj dhe arabët përdorin e përdorin këtë lloj fjale dhe thonë për shembull Ghafara shayba bil khitab bil khidab, domethënë e mbuloi të bardhën e flokëve të tij me khidhab, khidhab quhet domethënë ajo knaja ose një lloj çdo lloj gjë tjetër që përdor për të lyer flokët, por jo e zezë domethënë. Pra i mbuloi me këto flokë, domethënë që do të thotë gafara, gafara, ky është kuptimi në origjinë i kësaj fjale në gjuhën arabe. Domethënë mbulim. Kemi emrin emrin tjetër që thamë al-afu, edhe vjen nga fjala al-afu, El afu do të thotë ta lesh diçka. Në gjuhën arabe kuptimi gjuhësor do të thotë el afu ta lesh diçka. Prej kësaj ka ardhur domethënë emri i Allahut subhanahu wa taala el afu. Normalisht do ta shpjegojmë çdonjërin prej tyre se çfarë kuptimi ka plotësisht inshallah. Me lejen e Allahut, duke treguar dhe fjalën e dietarëve në lidhje me çdo emër. Ndërsa emri i Allahut et-Tawwab, vjen nga fjala et-teube, et-teubetu, mirëpo nuk shqiptohet ta-ja në fund, kur ndalon tek ajo, se kështu është rregulli në gjuhën arabe, thuhet et-teube, dhe teube, në gjuhën arabe do të thotë kthim, largim prej gjynahut, kthim, pendim. Emrat e Allahut subhanahu wa taala fillojnë me këto duke treguar domethënë se sa herë janë përmendur në Kur'an dhe si janë përmendur El-Ghafur është përmendur në Kur'an 91 herë emri i Allahut El-Ghafur që do të thotë shumë falës është përmendur 91 herë. Prej këtyre ajeteve kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "Ala inna Allaha huwa al-ghafurur rahim." Në surën Shura ajeti numër 5. Thot, me të vërtetë Allahu është falësi, domethënë shumë falësi, el-Ghafur, el-Rahim, do Edhe unë u thashë atyre, kërkojini falje Zotit tuaj, sepse me të vërtetë ai është falës, është Ghaffar. Gjithashtu thotë Allahu Subhanu wa Ta'ala në surën Zumer, Ala huwa al-Azizu al-Ghaffar, me të vërtetë ai është, e, me të vërtetë ai është El-Aziz, do të do vijë inshallah shpjegimi i këtij emrit, që ka disa kuptime siç kanë thënë dijetarët, por një prej këtyre kuptimeve që është ngadhënjyesi fitimtari. Dhe El Ghaffar falësi. Me të vërtetë domethënë është Allahu fitimtari ngadhënjyesi me çdo gjë dhe falësi. Në surën Zumer ajeti 5. Allah subhanahu wa taala na ka treguar emrin e tij El Ghafir vetëm një herë në Kur'an në surën Ghafir. Kuptimi i emrave të Allahut subhanahu wa taala El-Ghafir, El-Ghaffar dhe El-Ghafur. Ka thënë Az-Zajjaj, është një prej dijetarëve, duhet të bëni një dallim të vogël kemi dy persona prej dijetarëve të cilët kanë emra të ngjashëm. Njëri prej tyre quhet Az-Zajjaj, kurse tjetri quhet Az-Zajjaji. Ky i dyti, domethënë zakonisht, zakonisht përmendet në te dijetarët e gjuhës më shumë. Dhe i dhe i pari aty afërsht rreth tij. Ka thënë Zajjaj kuptimi i faljes për Allahun subhanahu wa taala do të thotë që Allahu i madhëruar u mbulon gjynahet robërve të tij Ka thënë Imam al-Khattabi, Imam al-Khattabi është një person është një prej dijetarëve që ka vdekur rreth viteve 400 me sa më kujtohet Hijrit. Është nga dijetarët e parë që ka shpjeguar Sahihun e Buhariut. Domethënë është shumë i vjetër. Ka thënë Imam al-Khattabi, e thashë të gjithë sepse kisha hasur mos ngatërroheshim me këtë që që ka qenë ka jetuar ditët e sotme, që ka qenë dijetar në vërtetë. gjithçka siç nuk e dënon atë duke ia nxjerrë të palarat në sy të krijesave të tij. Domethënë kuptimi i parë i fjalës së Al-Ghafar, domethënë që prej kësaj kanë ardhur të tre emrat të Allahut subhanahu wa taala do të thotë mbulim, domethënë që këta dy dijetarë që përmendëm tregojnë dhe jo siç mendojnë disa njerëz që falja do të thotë vetëm mbulim. Domethënë Ibn Qayyim domethënë kundërshton atë mendimin e parë që dhanë këta, që falja do të thotë vetëm mbulim i gjynahut. Mbulimi është vetëm një pjesë e asaj që bën Allahu subhanahu wa taala me robërit e tij, që ua mbulon gjynahet. Edhe këtë gjë do ta tregojmë më mbrapa përse nuk është vetëm kjo, do vijmë më poshtë inshallah me lejen e Allahut. Thotë Ibn al-Qayyim, e thotë po përmend këtë gjithashtu thotë, sepse Allahu subhanahu wa taala i mbulon gjynahet atyre që i fal dhe atyre që nuk i fal. Ndërsa realiteti i faljes së vërtetë është që ta ruajë Allahu subhanahu wa taala robin nga dëmi i gjynahut. Ta ruajë robin nga dëmi i gjynahut. Prandaj dhe dijetarët kanë përmendur një, domethënë, e vërteton Ibn Qayyim këtë duke thënë se është një lloj fjale në gjuhën arabe që quhet al-mighfar. El mighfar në gjuhën arabe quhet ajo që ne i themi në gjuhën shqipe përkrenare, ajo që vendoset në kokë për të për ta ruajtur luftëtarin mos i bjerë shpata në kokë. Ajo quhet el mighfar sepse e ruan njeriun nga gjëra që i vijnë nga jashtë mos vritet. Prandaj dhe el maghfira ka thënë Ibn Qayyim, kuptimi i saj është është ai lloj mbulimi prej Allahut subhanahu wa taala që Thotë Allahu subhanahu wa taala tregon për ata persona të cilët nuk patën mundësi të bëjnë hixhret. Edhe për këta mbase Allahu mund mund, mund t'i falë ata njerëz, sepse Allahu subhanahu wa taala është Afu dhe Ghafur. Të dyja këto kanë kuptim shumë të ngjashëm, se Afu do të thotë falës dhe Ghafur do të thotë falës. Por do të do ta tregojmë inshallah se çfarë kuptimi ose çfarë dallimi kanë ndërmjet këtyre të dyjave, sepse është një dallim shumë delikat. Kuptimi i emrit të Allahut subhanahu wa taala el afu siç i përket madhështisë së tij. Për këtë domethënë po tregojmë fjalën që ka thënë Ibn Xheriri në kuptimin e ajetit, një prej ajeteve që përmendëm më sipër që përmend emrin e Allahut el afu, thotë Allahu subhanahu wa taala gjithmonë ka pas i ka pas falur robërit e tij gjynahet që bënin, ua ka pas falë gjynahet që bënin. dhe i ka penguar në shumicën e rasteve dënimin për për shkak të të gjynaheve. E ka përmendur në tefsirin e tij. Gjithashtu thotë Imam thotë Imam al-Khattabi el-Afu ka ardhur në atë në formën e ekzagjerimit, domethënë që tregon që Allahu është shumë falës. Edhe el afu thotë Imam el Khattabi do të thotë që të largohesh nga gjynahu, të largohesh, të mund të largohesh më mos e shohësh gjynahun, domethënë të duket si, si me thënë t'ia falësh gjëra, mos e shikosh gjynahun e një tjetri, edhe që të ka bërë gjynah. Edhe mos e dënosh për të njeriun. Ky është kuptimi i fjalës afu në gjuhën arabe. Ka thënë Imam al-Halimi, al-afu ose al-afu, kuptimi i këtij emri është që Allahu subhanahu wa taala ua ka falur njerëzve dë të dënimin për gjynafe për gjynafet që kanë bërë. Dhe ua ka fshirë gjurmët e këtyre gjynafeve kur ata pendohen dhe i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa taala. Edhe kur ata lënë për hir të Allahut subhanahu wa taala diçka më të madhe se ajo që kanë vepruar duke kundërshtuar atë. Dhe për këtë shkak Allahu ua fal atyre gjynafet, ua fal atë që kanë vepruar për shkak të asaj që kanë lënë. Emri i Allahut subhanahu wa taala At-Tawwab, dhe ky është emri i 5, domethënë ato që po përmendim, është përmendur në Kur'an 11 herë. Thot Allahu subhanahu wa taala, që Allahu domethën ua fal domethën për domethën kur një bën kështu thot illa alladhina, përveç atyre të cilët pendohen, e rregullojnë atë që kanë prishur, e sqarojnë të kotën që kanë bërë, këtyre ua fal, domethën Allahu ua pranon pendimin, sepse unë thot Allahu i madhëruar jam pranuesi i tobës dhe mëshirë mëshirë mëshiruesi. u jep sukses atyre që ta arrijnë kënaqësinë e tij. Ka thënë Ibn Xherir al-Taberi në shpjegimin e ajetit që thotë Allahu subhanahu wa taala innahu huwa at-tawwabur rahim, ai është pranuesi i tobës dhe falësi ose mëshiruesi i falë. Thot Ibn Xheriri, Allahu i madhëruar është ai që ja pen, ja pranon tobën, është Tawwabi, pranuesi i tobës, të atij që pendohet i cili domethënë ua pranon tobën e atyre që bëjnë gjynafe dhe pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ua largon dënimin e tyre sepse ata kthehen tek Allahu i madhëruar. Thot Ibn Xheriri në vazhdim dhe ne kemi përmendur që tobja që bën njeriu do të thotë që ai kthehet tek Allahu i Madhëruar në rrugën e bindjes ndaj Tij. Ndërsa tobja që i dhuron Allahu robit, robit të Tij do të thotë që Allahu ia mundson i jep sukses atij që të pendohet dhe ia pranon atë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala quhet At-Tawwab. Ka thënë Imam Al-Khattabi, At-Tawwab Është quajtur Allahu At-Tawwab, e ka quajtur veten e vet At-Tawwab, sepse ai ia pranon tobën robërve të tij sa herë që ata pendohen. Edhe thuhet që Allahu do thotë, domethënë thuhet në një shprehje në arabisht tab Allahu ala al-abd, që do të thotë Allahu i dha sukses robit për të bërë tobe, që pendohet të themi normalisht, e falë atë, i falë gjunahet e tij, ose kuptimi i saj, domethënë e para është që e pranon tobën, ose kuptimi i tij i emrit është që Allahu i jep sukses njeriut që të pendohet. Domethënë dy, dy kuptime mund të të kemi. Kuptimi i parë është që Allahu subhanahu wa ta'ala ia pranon tobën njeriut, kuptimi i emrit Tawab, ose kuptimi i dytë që Allahu subhanahu wa ta'ala i jep sukses njeriut që të pendohet. Edhe të dyja domethënë janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe të domosdoshme me njëra tjetrën. Lidhura ngushtë. Çfarë dallimi kanë këto që përmendëm më sipër? Gjë e parë është dallimi ndërmjet istighfarit dhe tobës. Istighfar do thotë thuash astaghfirullah, që në shqip do thotë t'i kërkosh falje Allahut subhanahu wa taala. Kurse e dyta është at-tauba. Thot një prej dijetarëve të gjuhës i cili quhet Abu Hilal al-Askari në librin e tij Al-Furuq al-Lughawi dallimet gjuhësore, thot dallimi ndërmjet istighfarit dhe tobës është se istighfari do të thotë t'i kërkosh falje Allahut subhanahu wa taala me dua ose me anë të tobës ose me anë të çdo lloj vepre të mirë, t'i kërkosh Allahut falje. Ndërsa tobja vetë në vetvete do të thotë pendim që ti të pendohesh me zemrën tënde, siç pendohesh me gjymtyrët e tua, duke u larguar nga gjunahet, duke vendosur që mos kthehesh më te to. Ky është dallimi ndërmjet istighfarit dhe tobës. Domethënë që tobja në vetvete është largim, kurse istighfari do të thotë t'i kërkosh Allahut me anë të veprave të tua të mira që do të falë ty. Prandaj thot Ebu Hilal al-Askeri në shpjegimin e dallimit mes këtyre dyjave thot largimi i dënimit do të thot që Allahu ta fusë robin në xhenet. Ndërsa largimi i qortimit nuk do të thot që mund ta shpërblejë për këtë gjë. Siç mund të ndodhë për shembull me njeriun në dynja, domethënë shpjegon këtë gjë me me paraforsinë normalisht. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? Normalisht njeriu kërkon t'i njohë emrat e Allahut subhanahu wa taala që të arrijë të rrisë besimin e vet, ta njohë Allahun e madhëruar, ta njohë se kë po adhuron dhe çfarë detyrash ka ndaj tij në lidhje me çdo emër të tij. Sepse Allahu subhanahu wa taala ia treg, ia ka treguar emrat e tij njerëzve që ta njohin me to, edhe ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në bazë të këtyre emrave. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e do që robërit e tij ta njohin me anë të këtyre emrave. Sidomos këto emra që përmendëm sot, për arsye se to janë emra të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, Edhe për këtë shkak Allahu i Madhëruar ka caktuar gjunahet. Ne kemi folur në prej mësimeve të kaluara pak e kemi prekur çështjen e urtësisë që ka Allahu subhanahu wa taala në krijimin e gjunaheve dhe tash do flasim në mënyrë më të detajuar për këtë gjë. Për shkak se ka të bëjë me çështjen e falës Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar ka pasur emrin e tij, këto emra që përmenden në pafillim si sikurse dhe vetë është i pafillim. Edhe Allahu i madhëruar i do këto emra edhe ka dashur që t'i shfaqë ato te krijesat e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e do faljen dhe emri i tij është falës. e do mëshirën dhe emri i tij është mëshirues. Mirëpo, nëse nuk do ekzistonin krijesa që gabonin dhe i kërkonin falje Allahut subhanahu wa taala, a mund të ekzistonin këto lloj adhurimesh të mëdha dhe mund të njihej Allahu me anë të këtyre emrave? Kjo domethënë është e pamundur. Prandaj thotë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Huraira nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë pasha atë në dorë të të cilit është shpirti im, sikur mos bëni gjynahe, do t'ju largonte Allahu subhanahu wa taala, domethënë do t'ju fshinte nga faqja e dheut, dhe do sillte njerëz të tjerë, që gabonin dhe i kërkonin falje Allahut subhanahu wa taala, dhe i falte ata, transmeton Muslimi e të tjerë. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka emrin e tij falës. Edhe falje do të thotë që do të bëhet duhen gjunahe, por jo se kjo nuk është nxitje për njeriun që të bëjë gjunahe. Por kjo është si qetësim për atë që bën gjunahe që mos kalojë në pesimizëm. Por duhet ta kuptojë që në çdo moment ai është i, i urdhëruar që ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala dhe adhurimi i çdo momenti është që ai ta kuptojë nëse është në mirësi ta falënderojë Allahun e madhëruar nëse ka rënë në gjynah atëherë adhurimi i këtij momentit është t'i kërkojë falje Allahut të madhëruar edhe nëse ka rënë në sprovë adhurimi i këtij momenti që të bëjë durim Andaj thotë Imam al-Mubarakfuri në shpjegimin e këtij hadithit, Thotë, ka thënë et-Tibi, është një prej dijetarëve të hadithit, në shpjegimin e këtij hadithi thotë et-Tibi, ky hadith, thotë, nuk është si argument për ata të cilët zhyten në gjunahe, të cilët nuk e njohin Allahun e madhëruar, sepse profetët, salawatullahi wa salamu alejhim, Allahu i madhëruar i dërgoi që t'i largojnë njerëzit nga gjunahet, edhe t'i paralajmërojnë ata për dënimin e madh të Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi ky hadith është sqarim dhe tregon për faljen e Allahut të madhëruar, për faljen që i bën Allahu Allahu gjunaheve të robërve të tij, që ata të nxiten dhe të pendohen tek Allahu i madhëruar dhe ta kërkojnë këtë falje prej tij. Edhe kuptimi i hadithit është që Allahu subhanahu wa taala siç i jep atyre që janë bamirës dhe bëjnë punë të mira, gjithashtu u jep edhe atyre të cilët gabojnë. Atyre që janë të mirë u jep shpërblim, ndërsa atyre që gabojnë u jep faljen e tij. Edhe emrat e Allahut subhanahu wa taala të ndryshëm kanë treguar për për këtë gjë, si për shembull emri i Allahut al-Ghaffar, falës, ose al-Halim, që do të thotë ose Tawwab, pranuesi i tobës. Edhe si domethënë Allahu subhanahu wa taala sikur mos i kishte bërë njerëzit siç janë, t'i kishte bërë si melajket, atëherë do do ishin të pagabushëm. Dhe normalisht domethënë nuk do nuk do njiheshin këto emra të Allahu subhanahu wa taala. Mirpo Allahu i madhëruar i ka krijuar njerëzit në këtë lloj forme, i ka dhënë atij domthon dëshira, i ka dhënë atij epshet, i ka dhënë atij mundësitë për të bërë gabime, edhe ka paralajmëruar që mos bëjë gabime, sikurse edhe i ka ndihmuar njeriun i cili e meriton që të ndihmohet për të kërkuar Allahu subhanahu wa taala falje. Sepse emri i Allahut subhanahu wa taala al-Ghaffar do të thotë vazhdon fjala e Tibit, Ghaffar do të thotë falës, do falës do të thotë që ka gjunafe, dhe ka gjunafe do të thotë që njeriu do të gabojë. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kullu bani adam khata, të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtarë. Domethënë ka shkruar Allahu subhanahu wa taala se gjithë bijtë e Ademit do gabojnë. Kjo nuk është nxitje për njeriun që të bëjë gabime. Por këtu është qëllimi që njeriu sa herë të bëjë gabime mos tregohet pesimist. Prandaj dhe thuhet në një hadith kudsi që Allahu subhanahu wa ta'ala thot gabon biri i Ademit dhe i drejtohet Allahut subhanahu wa ta'ala i thot Allah më fal. I thot Allahu i madhëruar melajkeve shikoni robi im e diti që ka zot që shpërblen edhe dënon Edhe e fal. Atëherë bën gjunah tjetër. I thotë Allah më fal. Atëherë i thotë prapë melajkeve të njëjtën gjë. Edhe për herë të tretë kështu, derisa i thotë Allahu subhanahu wa taala ik vepro çfarë të duash se të kam falur. Çfarë kuptim ka ky hadith? Kuptimi i këtij hadithi nuk do të thotë që njeriu le të bëjë gjunahe sa të dojë. Po qëllimi është Kuptimi i vërtetë i këtij hadithi është që përderisa njeriu sa herë që gabon Kthehet tek Allahu direkt dhe bën tobe, ai e meriton që t'i thotë Allahu subhanahu wa taala ik se t'i kam falur gjunahet e tua, sepse ai e ka bërë natyrën e tij që sa herë që gabon i pendohet Allahut të madhëruar. Prandaj shejtani bën të kundërtën me njeriun. Kur njeriu bie në gjunah, e fut atë në pesimizëm, që mos pendohet tek Allahu i madhëruar, mos kryejë detyrimin dhe adhurimin që ka për detyrë ta kryejë në atë moment. Dhe i fut pesimizëm, thotë s'të fal Allahu i madhëruar. Ndërsa përpara gjunahut i thot Allahu shumë i mëshirshëm, është falës, prandaj bëj gjunahun. E sikur ta kishte ndërruar këtë çështje njeriu, këtë që ndjen përpara gjunahut ta ndiente ta ndiente mbrapa, dhe atë që ndjen mbrapa gjunahut ta ndiente përpara, nuk do binte në gjunah. Edhe nëse do binte në gjunah, do ta shtynte, do ta shtynte kjo njohje e Allahut subhanahu wa taala që ai të pendohet sa herë tek Allahu i madhëruar. Edhe ne kemi treguar në mësimin e kaluar se çfarë do dobish mëdhaja kanë ku njeriu e kund e kundërshton Allahun, jo sepse duhet ta kundërshtojë, se jo me kundërshtuar Allahun e madhëruar, mirëpo do ta përmendim në në gjatë mësimit domethënë një dobi që e ka përmend dijetari, e mëshiroftë Allahu. Thotë Shejhul Islam ibn Tejmije, teubja e pastër, të cilën e pranon Allahu subhanahu wa taala, e ngre robin Më lart tek Allahu i madhëruar. Siç kanë thënë disa prej selefëve për Daudin alayhis salam kanë thënë Daudi alayhis salam mbas tobes ishte më i mirë për se se sa ç'ishte përpara se të bënte gjunahun e tij. Ç'u shfaq mëshira e Allahu subhanahu wa taala. Para se të bënte gjunahun Daudi alayhis salam thot ishte i mirë tek Allahu, mirëpo kur bëri gabimin dhe u pendua tek Allahu i madhëruar për gabimin që bëri, kreu adhurimin e detyruar që kishte dhënë Allahu i madhëruar, që ishte tobja, edhe e ngriti Allahu në gradë më të lartë se sa ç'ishte përpara se të bënte gjunahun. Dhe kjo është një mirësi prej Allahut të madhëruar që s'arrihet vetëm se me anë të tobës. sepse Allahu quhet At-Tawwab, edhe do që të njohin robtë e tij këtë lloj cilësie, kthimin tek Allahu i madhëruar dhe kërkimin prej tij falje edhe pranim tobeje. Prandaj është transmetuar gjithashtu thotë domethënë Shejhul Islam Tejmije që disa prej selefëve kanë thënë kanë thënë gjithashtu sikur mos ishte tobja gjëja më e dashur tek Allahu i madhëruar, nuk do të sprovonte me gjunah krijesën më të lartë tek ai. Domethënë edhe profetët gabojnë. Sepse pse? Sepse me anë të gabimit ata pendohen tek Allahu dhe me, me anë të këtij pendimi ngrihen në gradë më të larta tek Allahu i madhëruar. Siç është transmetuar në hadithin e saktë që Allahu subhanahu wa taala gëzohet me tobën e robit të tij më shumë se ç'gëzohet një person i cili ka ngelur në shkretëtirë dhe më pret vdekjen. Gjer në fund hadithit. Këtyre Allahu subhanahu wa taala u ashndërron të këqijat në të mira ditën e gjykimit. Prandaj është transmetuar thotë Sheikhul Islam Tejmije në hadith të saktë se një person del ditën e gjykimit përpara Allahut të madhëruar dhe i shfaq Allahu këtij personi gjunafet e tij të vogla. Ndërsa të mëdhajat i fsheh. Ndërkohë që ky i di që ka gjunahe të mëdha dhe ka frikë se do ia shfaqë Allahu subhanahu wa taala këto gjunafe të mëdha. Edhe i thot Allahut të madhëruar dhe i thot Allahu i madhëruar këtij personi ik se t'i kam falur gjunafet e tua, në që shikon, dhe t'i kam shndërruar ato në sevape. Atëherë i thot ky person o Zot, mirëpo un kam gjunahe të tjera të mëdha, domethënë shpreson dhe ai që gjithashtu Allahu t'i kthejë ato sevape gjithashtu. E thot që buzëqeshi Pejgamberi që tregon domethënë që gjunahet e tij që ia ktheu Allahu në sevape, domethënë u bën në këtë aspekt ishin hajër për të sepse Allahu i madhëruar i ngriti gradën në xhenet atij, mbasi u pendua. Sepse kush pendohet tek Allahu i madhëruar dhe bën punë të mira, atij ia kthen Allahu të gjitha të mira. Domethënë dhe gjunahet që bëri ja ktheu Allahu në sevape, po mos ishin këto këto gjunahe. Dhe më pas mos ishte kjo tobe, pas gjunaheve, nuk do kishte shndërrim gjunahesh në sevape dhe ngritje gradësh kaq të larta. Prandaj thot një prej selefëve që quhet Said ibn Xhubejr, njeriu punon një punë të mirë dhe hyn për shkak të saj në zjarr. Kurse një person punon një punë keqe dhe hyn për shkak të saj në xhenet. Edhe e ka shpjeguar këtë duke thënë që një person e bën një punë të mirë dhe mburret me anë të saj. Dhe i duket se u çfarë çfarë ka bër, dhe me anë të kësaj mburrje i hyn pëlqimi i vetes vet dhe e fut Allahu në zjarr. Nëse një person tjetër e bën një punë të keqe, edhe rri gjithmonë i frikësuar për Allahu subhanahu wa taala, e ka gjithmonë zemrën e thyer, i pendohet i pendohet tek Allahu i madhëruar, i kërkon falje gjithmonë atij dhe bëhen shkak ato punë të mira, të cilat i kishte bërë Mbas atij gjunahi që të hyjë në xhenet. Transmeton siç e transmeton domthonë thamë në hadithin më sipër, hadithin që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet me me tobën që bën robi i tij më shumë se ç'gëzohet një person i cili ka zbritur në një shkretëtirë, kishte me vete devenë e tij mbi të kishte ushqimin dhe ujin e tij shtrihet Ti je robi im dhe unë jam Zoti jot. Gaboi nga gëzimi i madh. Në vënd që të thoshte ti je Zoti unë jam robi jot, tha ti je robi im unë jam Zoti jot. Gaboi nga, nga gëzimi i madh. Thotë profeti alejhi selam, Allahu gëzohet me tobën që bën robi dhe me kthimin tek Allahu më shumë se ky person. Thot Ibn al-Kajim, ky gëzim i Allahut subhanahu wa taala për tobën e robit të tij është nga gëzimet më të mëdhaja. Dhe ky ky lloj gëzimi është gëzim bamirësie ndaj robit të tij dhe jo se Allahu subhanahu wa taala ka nevojë për tobën e robit të tij. Edhe sikur mos ishte kjo dashuri që ka Allahu subhanahu wa taala për për tobën dhe për ata që pendohen, nuk do nuk do arrihej ky gëzim. Kjo dhe ky gëzim tregon që Allahu subhanahu wa taala i do shumë ata që pendohen. Edhe siç dihet, Dhe mos harro gjithmonë këtë gjë që detyra jote është që ti t'i kërkosh falje Allahut të madhëruar. Sa herë që bën gjunah. Sikurse detyra jote është kur hyn koha e namazit të falesh, detyra jote është kur vjen muaji i Ramazanit të agjërosh, detyra jote është kur vjen haxhi të bësh haxh, detyra jote është kur të bësh gjunah të pendohesh, dhe detyra jote është kur Allahu të jep një mirësi ta falënderosh, dhe detyra jote është kur bie në një fatkeqësi që të bësh durim. Nëse njeriu kupton gjunahun në këtë lloj forme, mbasi e ka bërë gjunahun po flas, atëherë nuk ka për ta arritur pesimizmi kurrë, dhe gjithmonë do jetë në gradën e atyre të cilët e kanë kuptuar drejt se ç'do të thotë të kthehesh tek Allahu i Madhëruar dhe ta kuptosh mirësinë e tij. Transmeton Imam Buhariu në librin e tij të saktë nga Ka'b ibn Malik, një prej sahabeve të nderuar, i cili tregon historinë e tij që i ka ndodhur me profetin sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tabukut, që në të vërtetë nuk u bë luftë, por u nisën sahabët për të luftuar. Thot Kabi, nuk kam nuk kam lënë asnjë luftë pa marrë pjesë me profetin sallallahu alaihi wasallam përveç luftës së Tebukut. Përveç thot duke përjashtuar luftën e Bedrit, në të cilën thot nuk i ka nuk i ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët të gjithë të dalin për luftë sepse nuk ishin nisur për luftë dhe as nuk ka qortuar njeri që nuk ka pas mirë, nuk ka nuk ka pas marr pjesë në luftë, pse nuk ka pas marr pjesë. Edhe thot Kabi Allahu qoftë i kënaqur prej tij Atë vit Kur u bë lufta e Tebukut Unë nuk mora pjesë në luft Edhe thot Për çudi, nuk kishte ndodhur ndonjë herë në jetën time që të kisha pasur më shumë se një deve, thotë përveç se në atë luftë thotë më dhuroi Allahu dy deve, jo një. Domethënë që mundësinë e kisha të plot për të shkuar për të marrë pjesë në luftë me profetin sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë thotë nuk vajta. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Kabi, sa herë që do të shkonte për të bërë një luftë, nuk u tregonte njerëzve ku do të shkonte. Po thoshte do ikim, do ikim, tregonte domethënë diçka të ngjashme, pa i treguar se ku. Vetëm në këtë luftë u ka treguar sahabëve qartë që do të shkonte për të luftuar në Tebuk, sepse ishte largësi shumë e madhe që të përgatiteshin njerëzit në të gjitha aspektet, të ishin të gatshëm për këtë luftë të gjatë. Sepse ishte gjithashtu dhe vapë shumë e madhe. Mirëpo muslimanët ishin të shumët, e thot Kabi, ngaqë muslimanët ishin të shumët, mbase ndonjëri prej tyre mund mos merrte mund mos merrte pjesë me profetin sëllem, edhe nuk mund ta kuptonte dot profeti sëllem, vetëm nëse i shpallte Allahu, i shpallte i tregonte që filani nuk ka ardhur në luftë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë vajti, domethënë u nis për në këtë luftë me fillimin domethënë nga po thjesht nga domethënë nga mezi i pranverës ku ku ose nga fundi i pranverës që kishin filluar të dalin frutat. U përgatit profeti sallallahu alajhi wasallam me muslimanët. Edhe unë thotë desha të filloj të filloj të përgatitem, mirëpo sa herë që bëja, domethënë shkoja për t'u përgatitur, Sigur diçka më pengonte thoshte dhe nuk shkoja. Do nuk e kryeja atë që duhet të kryeja për t'u përgatitur për t'u nisur me muslimanët. Edhe e lija hë sot hë nesër, hë sot hë nesër derisa muslimanët u bënë gati dhe arriti çështja që do niseshin, un prapë nuk isha bërë gati. Derisa muslimanët u nisën, edhe unë akoma mbrapa tyre. Ecën muslimanët përpara dhe po thosha t'i kap nga mbrapa, po prapë nuk e bëra thotë ah, sikur kisha shkuar me ta të kisha bërë këtë gjë. Derisa pastaj ikën të gjithë muslimanët dhe ngeli Medina bosh, ngelën në Medinë vetëm munafikët, thotë që ishin munafikë të pastër, ose ata njerëz të cilët i kishte justifikuar profeti sallallahu alajhi wasallam mos merrin pjesë në luftë, të cilët ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në surën Teube. Edhe nuk e caktoi Allahu subhanahu wa taala që unë të shkoj në luftë. Derisa profeti sallallahu alajhi wasallam kur arriti në Tebuk, i pyeti sahabët dhe u tha, "Ku është Kabi?" Pyeti për mua, "Ku është Kabi?" I tha një person prej Beni Seleme, "O i dërguari i Allahut, atë e ka penguar dynjaja e tij ose tha një fjalë të ngjashme me këtë?" Kur e dëgjoi këtë Muadh ibn Xhebel tha, sa e keqja është kjo fjalë që the, i tha personit. O i dërguar i Allahut, pash Allahun, ne atë e njohim për njeri të mirë, nuk nuk dim për të vetëm se të mirë. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam heshti dhe nuk foli më. Atëherë kur u kthyen muslimanët e filluan udhëtimin e kthimit, fillova të shqetësohesha se çfarë do t'i thosha profetit sallallahu alajhi wasallam kur të vinte në Medinë. Çfarë gënjeshtre do të gjeja për t'i treguar profetit sallallahu alajhi wasallam që pse nuk erdha në luftë me ta. Derisa kur u afrua afër Medinës, ma largoi Allahu të gjithë të kotën nga zemra ime, edhe kuptova që e vetmja gjë që mund të më shpëtojë prej kësaj kote është që bëra dhe kritika mirë që bëra është të tregoj të vërtetën siç ishte. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë Kabi e kishte zakon që kur vinte në Medinë, fillonte së pari me xhamin, falte dy rekat, pastaj takonte njerëzit. Erdhi në xhami, fali dy rekat dhe pastaj filluan të vinin njerëz, ishin rreth 80 veta prej munafikëve. të cilët i betoheshin profetit sallallahu alajhi wasallam pash Allahun që nuk kemi pas mundësi ose gjenin justifikime të tjera pse nuk kishin ardhur në luftë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam u pranonte atë që thoshin ata në pamje të jashtme, pa u futur tek ajo që ishte në zemër. Edhe i kërkon kërkonte falje Allahut për ta. Thoshte Allahu ju fal. Allahu ju fal. Derisa thotë kur më pa mua buzëqeshi, thotë me një buzëqeshje zemërimi, Edhe më tha hajde ulu. Erdha u ula pranë tij. Edhe më tha profeti sallallahu alaihi wasallam. A nuk bleve thot deve që të vish të marrësh pjesë në luftë me të tjerët? Dhe i thashë, o i dërguari i Allahut, pasha Allahun, sikur të isha ulur te një person tjetër prej njerëzve të dynjasë, Mendoj se do gjeja zgjidhje dhe do gjeja justifikim që të justifikohesha përpara tij. Të gjeja justifikim që mos zemërohesh prej meje. Sepse unë thot, më ka më ka dhënë Allahu gojë që di të flas shumë. Thot. Mirëpo pasha Allahun i dërguar i Allahut, unë e di thot që nëse nëse do të tregoj ty diçka të gënjeshtërt sot që të kënaqesh prej meje, kam frikë se Allahu subhanahu wa taala do zemërohet prej meje dhe do të zemërojë ty pastaj prej meje Prandaj thot, unë do të tregoj vetëm të vërtetën. Dhe e di që ti mund të mërzitesh tashi prej meje, por shpresoj që Allahu të më falë mua më brapa. Pash Allahun i dërguar i Allahut që nuk kam pas asnjë justifikim. Nuk kam qenë ndonjëherë më i fuqishëm dhe as më i lehtë se sa këtë herë. E tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kur dëgjoi këtë tha, e po ky i tha shokëve të tij, u tregua i vërtetë. Prandaj i tha largohu tashi derisa Allahu subhanahu wa taala të të japë zgjidhje për për çështjen tënde. Atëherë kur u ngrita u zemëruan disa njerëz prej fisit Për atë fjalë që thashë, edhe më thanë, pse ia nxore të palarat vetes tënde. Ç'ishte ky gjynaf që bëre, që bëre sot. Pse nuk, i, pse nuk i the profetit sallallahu alajhi wasallam një justifikim dhe do të kërkonte falje për për ty profeti sallallahu alajhi wasallam. Përse e bëre këtë gjë? Derisa thot gati sa nuk po më mbushnin mendin që të shkoj edhe ta përgënjeshtroj atë që thashë përpara profetit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj i pyeta dhe u thashë Po mirë, a kishte ndonjë person tjetër që bëri siç bëra unë? Edhe më thanë po, ishin dy persona tjetër prej sahabëve, të cilët ishin Murara ibn Rabi al-Amri dhe i dyti ishte Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Këta dy sahabët thotë, po Kabi ishin njerëz të devotshëm. Kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit. Edhe i mora ato dy si shembull thotë nuk vajta fare, u bëmë tre, tha. Domethënë, nuk vajta të them te profeti sallallahu alajhi wasallam t'i them o i dërguar i Allahut të gënjeva dhe justifikime. u largova. Profeti sallallahu alajhi wasallam ndërkohë i urdhëroi të gjithë muslimanët që mos na flisin me gojë ne. I urdhëroi që të na largoheshin dhe mos na flisin me gojë fare, kudo që të ishin. Ndaç në treg, ndaç në shtëpi edhe gruaja nuk fliste me gojë. Aq sa thotë m'u bë e panjohur gjithë toka, filloi thotë po po më po më dukeshin gjëra të huaja. Po më duan, po më dukej çdo gjë sikur ishte përbindësh kundër meje. Thotë Kabi. Ndërsa shokët e mi tregon dy shokët e mi u ulën në shtëpi dhe filluan të qanin gjatë gjithë asaj kohe thotë për për 50 ditë rresht vetëm qanin në shtëpinë e tyre për për këtë gjë që kishin bërë. Ndërsa unë thotë isha djalë më i ri se ata, edhe më i durueshëm, edhe dilja merrja pjesë në namaz me muslimanët, dilja nëpër tregje, mirëpo askush nuk fliste. Shkoja te profeti sallallahu alajhi wasallam, jepja selam atij, edhe ulesha mas namazit, edhe thosha me vete, a i lëvizi buzët për të më kthyer selamin apo jo? Pastaj falesha afër tij, edhe edhe nganjëherë shikoja, domethënë me me bisht të syrit për të parë për të parë domethënë a po më shikon mua apo jo, dhe vija re që sa filloja namazin ai shikonte tek unë, sa mbaroja namazin pastaj e kthente shikimin nuk shikonte. Më pas shkova te një prej shokëve të mi më të mirë Ebu Katade, i cili ishte dhe djalë i xhaxhait tim, i dhashë selam, e thotë vallahi, thotë nuk më ktheu, nuk më ktheu selam. Edhe i thashë, o Ebu Katade, për po të lutem për hir të Allahut, A, a e di ti domethënë? A di ti që unë nuk e dua Allahun dhe të dërguarin e tij? Ose domethënë, a mendon ti se unë nuk e dua dhe Allah, Allahun dhe të dërguarin e tij? Ai heshti. I thashë për herë të dytë. A mendon ti se unë nuk e dua Allahun dhe të dërguarin e tij? Ai heshti. I thashë për herë të tretë. Atëherë më tha, Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më mirë. Se normalisht domethënë, po të thoshte që ti e do, atëherë do pësisë në tetë. Po ti thoshe nuk e do, nuk fliste dot se kisha se shpifte. Edhe i tha Allahu e i dërguari di më mirë, të cilët i cili domethënë Allahu e i dërguari ka dhënë këtë ligj që mos të flasim ty me gojë. Prandaj Allahu e di më mirë, e do apo nuk e do ti atë. Edhe kur ma tha këtë gjë thotë më rrodhën lot në sy. Edhe thotë u largova. Ndërkohë që isha duke ecur në treg, kur vjen një person nga Shami, i cili kishte sjellë ushqim në Medinë për të shitur, edhe pyet kush është Kab ibn Malik. Edhe e sjellin tek unë, kur e sjellin tek unë, më jep një letër prej prej mbretit të tyre, mbretit të Ghassan. Edhe në në ndër të tjera në letër thoshte që unë mora vesh që ky shoku jot domethënë për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam është larguar prej teje. Prandaj thotë ti thotë mos rri në këtë lloj vend hajde tek ne se do të të nderojmë Atëherë ky e merr letrën dhe thotë, kjo është një prej sprovave që po më jep Allahu i madhëruar, edhe e djeg këtë letrën që i dha ky mbreti, i cili ishte prej të krishterëve. Derisa kaluan 40 ditë. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam dërgoi një person edhe na urdhëroi ne të treve që të largohemi prej grave tona. I thashë, a t'i ndajmë gratë tona? Tha jo, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë vetëm largohuni prej tyre dhe e urdhërova gruan time që të shkojë në shtëpi të vet derisa të caktojë Allahu subhanahu wa taala çka ka për të caktuar për ne. Derisa gruaja e Hilal ibn Umayyes, vajti te profeti sallallahu alajhi wasallam i tha o i dërguari i Allahut Hilal ibn Umayyah thotë është është është plak i vjetër, nuk ka mundësi t'i shërbejë vetvetes, prandaj thotë a më lejon mua që të rri t'i shërbej atij? I thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Po por me kusht mos afrohet pranë teje. I thotë, "O i dërguar i Allahut, ai thotë që kur ka ndodhur kjo lloj gjëje, ai thotë nuk ka mendje te asgjë tjetër vetëm qan." Edhe më thanë disa nga familja ime thotë Kabi, që ti merri leje profetit sallallahu alajhi wasallam, që të ma lejonte dhe mua gruan time në shtëpi, si Hilalit, po thotë nuk pranova. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam e dinte që unë isha djalë i ri dhe nuk dihet se çfarë mund të më thoshte. Derisa kur u mbushën 50 ditë që muslimanët nuk na flisnin me gojë, fala namazin e sabahut, edhe isha isha ngjitur domthonë në në tarracën e një shtëpie, ndërkohë kur dëgjoj, domthonë ndërkohë domthonë që na ishte ngushtuar toka siç e ka përmendur Allahu në Kur'an. Thotë Allahu subhanahu wa taala wa ala thalathati alladhina khulifu Edhe më dukej se domethënë çdo gjë kundër meje dhe ishte ishte bërë çdo gjë kisha arritur gradën më të fundit, atëherë kur dëgjoj një thirrës që më thotë me zë të lartë o Ka'b ibn Malik po të përgëzoj thot. Sa tha kështu do të kuptova se për çfarë bëhej fjalë dhe rashë në sexhde për ta falendëruar Allahun subhanahu wa taala për këtë gjë. Dhe vajta Edhe vajta dhe për te xhamia për të takuar profetin sallallahu alajhi wasallam, edhe erdhi një person me kal, edhe një person tjetër nga larg dhe më thirri, "O Ka'b ibn Malik, ai me zërin thotë arriti përpara atij me, me kalë se normalisht zëri do arrijë përpara." E tha Allahu subhanahu wa taala ta ka pranuar tobën ty. E thotë i hoqa rrobat e mia që kisha veshur përsipër, thotë nga gëzimi i madh thotë dhe ja dhurova atij thotë se nuk kisha ça t'i ça t'i dhuroj gjë tjetër më. Gëzimi i madh që Allahu subhanahu wa taala më ka pranuar tobën dhe më ka falë. Edhe atëherë thot shkova tek mora domethënë dy rroba hua thot dhe shkova tek për tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Kush më takonte, më përgëzonte më thoshte të përgëzoj thot për për tobën që të ka të ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, përgëzonte për faljen e Allahut të madhëruar. Sepse jeta e tyre vëllezër ishte lidhur me këtë gjë. Ata nuk e përgëzonin njëri tjetrin për për për kënaqësitë e dynjas, për paratë, për për gjërat e dynjas, por përgëzonin njëri tjetrin për atë që ishte më më e madhe se kjo ishte kënaqësia e Allahut të madhëruar. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ridwanun min Allahi akbar", dhe kënaqësia e Allahut është më e madhe se çdo gjë. Derisa kur hyrën në xhami, Thot njerëzit që ulur ishin ulur rreth profetit sallallahu alajhi wasallam atëherë u ngrit Talha ibn Ubaidillah që ishte prej muhaxhirëve, para dhe ishte është një prej 10 të përgëzuar me xhenet, u ngrit me vrap dhe dhe më dha dorë dhe më dhe më uroi për tobën e madhe që më dhuroi Allahu subhanahu wa taala. Thot dhe nuk u ngrit asnjë prej muhaxhirëve tjetër përveç tij thot. Dhe nuk e harroj kurrë thot Talhas këtë gjë që ka bërë. Atëherë thot pashë gëzimin në fytyrën e profetit sallallahu alajhi wasallam thotë i shkëlqente fytyra nga gëzimi dhe pa dëgjoni se çfarë i tha subhanallah çfarë fjale e bukur i tha o kab abshir bi khair yawm marra alayka mundu waladatka ummuk i tha o kab po të përgëzoj për ditën më të mirë për ditën më të mirë që kur të ka lindur nëna jote thotë për atë ditë që Allahu subhanahu wa taala i zbriti atij faljen e tij. Kështu e konsideronte profeti sallallahu alajhi wasallam që dita më e mirë për njeriun është ajo ditë në të cilën Allahu subhanahu wa taala t'i falë atij gjynahet e tij, t'i dhurojë atij tobën. Ta bëjë atë prej atyre personave që e kanë e ka pranuar prej tyre tobën e tyre. dhe t'i dhurojë atij kënaqësinë e tij. Lusim Allahun na bëj prej tyre. I thashë o i dërguari i Allahut, a prej teje është kjo toba apo prej Allahut? Më tha, kjo është prej Allahut madhëruar. Dhe atëherë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë i shkëlqente fytyra nga gëzimi dhe dukej fytyra e tij thotë sikur të ishte hëna vetë. E këtë lloj gjëje thotë e shikonim nga fytyra e tij thot. Dhe i thashë o i dërguari i Allahut, prej teubes sime thot, prej teubes sime që po bëj unë për Allahun e madhëruar është që unë do do e hiq, do largohem prej gjithë pasurisë time dhe do e jap atë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe më tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Mbaj një pjesë të pasurisë, dhe kjo sepse kjo është më e mirë për ty." edhe ua mundësoi atë që të pendohen tek ai të kthehen tek Allahu i madhëruar, sepse ai është falësi mëshiruesi. Teubja e vërtetë do të thotë që njeriu të largohet nga gjynafet, të pendohet për atë që ka vepruar, të vendos më të mos kthehet më te këto, edhe përpiqet ta arrijë atë që i ka ikur duke vepruar sa më shumë punë të mira. Faktikisht të flasësh për kërkimin e faljes të Allahut subhanahu wa taala ose për tobën është, domethënë është një temë shumë e gjatë. Çdo njëra prej tyre kërkon nga një mësim të gjatë. Ne po, po përpiqemi në mënyrë të shumë të shkurtuar të tregojmë disa gjëra në lidhje me këtë çështje. Tobja është detyrë për çdo person. Edhe nuk mundet, nuk është domethënë është e pamundur të përfytyrohet një njeriu të largohet në çdo lloj momenti të jetës tij nga tobja, sepse në çdo lloj momenti njeriu mund të bëjë gjynah dhe ka nevojë për tobe. Sikurse nuk dihet që a ia ka pranuar Allahu toben për gjynafet që ka bërë përpara apo jo. Prandaj gjithmonë ka nevojë njeriu që të bëjë tobe dhe të kthehet tek Allahu i madhëruar. Prandaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziy për toben, mbasi ka treguar gradat e adhurimit që duhet të ketë robi për tek Allahu i madhëruar, thot grada e parë është tobja, grada e mesme është tobja dhe grada e fundit është tobja. Sepse tobja duhet ta shoqërojë njeriun nga fillimi i jetës së tij deri në fund të jetës së tij. Gjatë gjithë kësaj kohe duhet ta shoqërojë tobja njeriun sepse gjithmonë njeriu merr gjynafe. që të pastrohet prej gjynafeve të tij. Ka thënë Sheikhul kuli thënë të një çështë tjetër, thotë Omar ibn Abdul Aziz, "Ma nazala bala'u illa bi dhanb wala rufi'a illa bi tawba." Thotë Omar ibn Abdul Aziz, që të cilin e kanë cilësuar dietarët si halifën e pestë të drejtë, thotë çdo sprovë që ka rënë mbi njeriun është për shkak të gjynafeve të tij, Edhe çdo sprovë është është larguar prej njeriut për shkak të tobës që ka bërë ai. Edhe ajo që vërteton këtë që po themi është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Rum ajeti 41 dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas është shfaqur shkatërrimi në tokë dhe në det për shkak të asaj që kanë kryer njerëzit me duart e tyre. Li u dhikahum ba'dha alladhi amilu, që Allahu t'u shijojë atyre diçka prej asaj që kanë punuar me duart e tyre, la'allahum yarji'un, me shpresë se ata kthehen. Në surën Rum 41. Siç dihet, gjynahet janë shkaku i zbritjes së dënimit. Që Allahu subhanahu wa ta'ala i hedh robërve të tij. Edhe për shkak se Allahu subhanahu wa taala i dënon gjithashtu i ka dhënë mundësi robit që të pendohet. Edhe edhe t'i kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala prej gjynaheve që ka bërë, që Allahu mos mos e dënojë atë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe thotë në surën Anfal 33, "Uma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, uma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Thotë Allahu nuk i dënon ata o Muhammed kur ti je ndër ta, dhe Allahu nuk i dënon ata kur ata më kërkojnë, i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa taala. Thotë Sheikhul Islam, Allahu Allahu na ka treguar në këtë ajet që ai nuk i dënon ata që i kërkojnë falje atij, sepse istighfari e fshin gjynahun. e fshin gjynahun i cili është shkaku për zbritjen e dënimit, dhe përderisa u fshi shkaku i zbritjes së dënimit atëherë nuk ka më dënim. Prandaj dhe nëse dëshiron që mos të dënojë Allahu, nëse dëshiron të shpëtosh prej dënimit të tij, në këtë botë dhe botën tjetër, bëj sa më shumë istighfar. Përpiqu të kthehesh ta bësh jetën tënde të gjithë vetëm për Allahun e madhëruar. Po ta shikosh profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte profet dhe ishte njeriu më i mirë në faqen e dheut, i kërkonte falje Allahut subhanahu wa taala shumë. Ai se thotë është transmetuar në hadith të saktë, të cilin e transmeton Imam, me sa më kujtohet Imam Muslimi, Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam innehu la yughanu ala qalbi, thotë mua thotë më zë nganjëherë një shtresë, zemrën mbulesë. Tip hollë, do ta shpjegojmë ç'do thotë, edhe për këtë shkak unë i kërkoj falje Allahut në ditë 100 herë. Kanë thënë dijetarët në shpjegimin e kësaj mbulese, ka thënë kjo është një shkujdesje që i bie çdo njeriu për disa momente që shkujdeset nga përkujtimi i Allahut dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkonte falje Allahut 100 herë. Ai person të cilit ia ka falur Allahu të gjitha gjynahet, kërkonte falje Allahut subhanahu wa taala 100 herë në ditë. Po ne sa herë në ditë i kërkojmë Allahut falje? Sa herë në ditë? Thotë Ibn al-Qayyim tregon se si është zemra e njeriut Por ai kur kjo zemër e humb të vërtetën thot zemra e njeriut ndryshket për shkak të dy gjërave. Ndryshket nga shkujdesja e Allahut të madhëruar, nga që njeriu shkujdeset, harrohet pas dynjasë, ndryshket zemra. Dhe ndryshket do të thotë që zë ndryshk nga sipër, edhe nuk depërton në të e vërteta. Kur të flasim për emrin Allahu subhanahu wa taala, që ka të bëjë me dritën e tij, do ta shpjegojmë inshallah një shembull të cilin e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në surën Nur për punën e zemrës. Që të lëmë çdo çdo gjë vend në kohën e vet. Edhe thotë Ibn Qayyim, ndryshkja e zemrës arrit me dy gjëra vetë, me anë të shkujdesjes ndaj tij dhe me anë të gjynafeve. Dhe pastrimi i zemrës bëhet me anë të istighfarit dhe me anë të përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ai që është shumë i shkujdesur nga Allahu subhanahu wa taala për një kohë të gjatë, zemra e tij zë ndryshk. Dhe ky ndryshk bëhet palë palë derisa e shkatërron njeriun dhe zë të quhet rran. Rran e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për mosbesimtarët, që është mbulesa që i vihet zemrës së tyre dhe nuk nuk e kuptojnë të vërtetën. Nuk arrin me anë të saj njeriu kur e ka këtë lloj mbulese, këtë lloj ndryshku të madh, nuk arrin ta kuptojë të vërtetën dhe as nuk arrin ta kundërshtojë dhe ta urrejë të kotën. Edhe kjo është një prej dënimeve më të mëdha që mund t'i jepet zemrës së njeriut. Edhe si përfundim, po të regojmë disa shkaqe që e ndalojnë njeriun të arrijë faljen e Allahut subhanuhu teala dhe mëshirën e tij. Një prej këtyre shkaqeve është shirku. Prandaj Allahu subhanuhu teala thotë inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi. Allahu nuk e fal t'i bëhet atij shok. Dietarët në shpjegimin e këtij ajeti kanë kanë dy mendime. Mendimi i parë është që këtu bëhet fjalë për shirkun e madh, i cili e nxjerr njeriun nga Islami. Kurse mendimi i dytë i dietarëve është që te ky te ky ajet hyjnë të dyja llojet e shirkut, dhe shirku i madh që e nxjerr njeriun nga Islami, por dhe shirku i vogël. Këto dy nuk i fal Allahu subhanahu wa taala. Do të thotë, nëse nuk pendohet njeriu, Ndërkohë që disa gjynafe të tjera ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala, kur njeriu ka bërë punë mirë, mund t'i falë dhe pa dhe pa arritur dot njeriu të pendohet, nga mëshira e tij e madhe. Por i fal kë të dojë, ose mund ta dënojë njeriun. Ndërsa këto dy gjynafe nuk mund t'i falë kurrë, gjynafe, domethënë shirkun e madh dhe shirkun e vogël në mendimin e disa dietarëve. Prej këtyre gjynafeve të cilat nuk i fal Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ia mundëson njeriut që të pendohet prej tyre është bidati. Bidat do të thotë të kryesh ose të besosh atë gjë që nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmetohet nga Enesi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu e ka ia ka penguar toben çdo personi që bën bidate derisa të lej bidate, derisa të lej bidatet e tij. Hadithin e transmeton Tabarani me hadith është hadith i saktë. Thot Allahu ja pengon tauben atij personi që bën bidate derisa të lej bidatet e tij. Prandaj ka thënë Sufjan Thauri, bidatet që bidati është më i dashur tek iblisi se 1000 gjunahe. Sepse ai që bën gjunahe e di që ka bërë gjunah, edhe e ka zemrën e thyer, e ndjen veten gabimtar dhe mund të pendohet tek Allahu i madhëruar. Nëse ai që bën gjunahe i duket vetja gjithmonë se ai është duke bërë diçka të mirë, vetëm se kur del para Allahut e shikon që ai është shkatërruar, ka shkatërruar veten e vet. Gjithashtu prej shkaqeve që e pengojn njeriun që të arrijë faljen e Allahut është kur njeriu e bën gjunah edhe e ka fshehur, ja ka fshehur Allahu atë gjunah dhe shkon edhe ja shfaq gjithë njerëzve gjunahun që ka bërë. Allahu subhanahu wa taala e ka mbuluar gjunahin e tij dhe ai shkon edhe shfaq gjunahun që ka bërë. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, të gjithë umetit tim do t'i falet përveç atyre të cilët e shfaqin e shfaqin gjunahun. Dhe shpjegon pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam duke thënë që shfaqja e gjunahut do të thotë që njeriu të bëjë një punë të keqe natën, gdhiet në mëngjes, Allahu e ka mbuluar atë gjunah, edhe shkon dhe thotë o filan, unë bëra dje kështu dhe kështu dhe e tregon gjunahin e tij. Këtyre nuk u falet, sepse ai në momentin domethënë që e bën atë gjunah fshehurazi dhe është i penduar thotë e ndjen veten gabimtar, normalisht që kjo është hapi i parë i tobes, që njeriu ta ndjen veten që ka bërë gabim. Ndërsa kur ai shkon dhe mburret me gjunah që ka bërë para njerëzve, kjo është shkak që njeriu që njeriu të mos i pranohet tobja dhe mos e falë Allahu subhanahu wa taala atë gjunah, derisa të pendohet. Një prej shkaqeve gjithashtu është dalja e diellit nga perëndimi siç e dini, ardhja shpirtit deri në fyt dhe për të ka argumente. Edhe një shkak domthonjë që është shkaku i fundit që ne kemi po e përmendim këtu është largimi i muslimanëve nga njëri tjetri dhe mos folja me njëri tjetrin, pasja mëri me njëri tjetrin. Ky është shkak që njeriu mos arrijë faljen e Allahut subhanahu ue teala. Sepse Allahu i madhëruar fal ata që falin, ndërsa ata që nuk falin njëri tjetrin, nuk nuk janë të, të dashur me njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, ata nuk e meritojnë faljen e tij. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam i paraqiten punët i paraqiten punët Allahut subhanahu wa taala çdo çdo të hënë dhe çdo të enjte. Dhe i fal Allahu subhanahu wa taala çdo personi që nuk bën nuk i bën shok atij, i tha ja fal gjynahet çdo personi që nuk i bën shok atij, përveç dy personave të cilët kanë urrejtje ndërmjet njëri-tjetrit, i thuhet melaikeve lërini këta derisa të pajtohen. Transmeton muslimi. Po lërini këta derisa të pajtohen. Ndërsa shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që t'i falet gjynahu, Janë të gjitha punët e mira. Po sikur të donim t'i numëronim, mund të arrinin, domethënë numër shumë të madh, disa kanë numëruar mbi 40, mbi 40 shkaqe. Edhe çdo punë e mirë për cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala ajo është shkak i një të këtij gjëje. Si përfundim duhet pasur parasysh o vëllezër që njeriu duhet të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala sepse ka nevojë për Allahun e madhëruar në çdo sekond. Nëse ti ke nevojë të hash të pish, nëse ti ke nevojë të hash edhe të pish 3 herë në ditë, ti ke nevojë për Allahun e madhëruar sa herë merr frymë. Bile më shumë se kaq. Dhe po njeriu ngaqë është i hutuar me këtë dynja, është i hutuar me dashurinë e kësaj dynjaje, i shkujdesur me këtë dynja, e harron këtë lloj gjëje. Dhe shkujdesur me dynjan, e harron Allahun e madhëruar. Harron që të kthehet tek Allahu i madhëruar të bëjë tobe. Të shikoj atë që është e vërteta me syrin e të vërtetës, sepse zemra e tij ka zënë ndryshk nga hutimi i madh prej kësaj dynjaje. Do t'ju tregoj një histori në fund, e cila Nuk ka ndodhur në kohën e sahabëve, as në kohën e tabiinëve. Që mos i duket ndonjërit prej nesh se kjo është diçka e pamundur që këtë e kanë arritur sahabët kurse ne sot nuk mund ta arrijmë këtë gjë. Kjo histori ka ndodhur sot në kohët tona të sotme, për mos thënë që këto vitet e fundit janë janë koha e ndodhjes së kësaj historie. Kjo histori i ka ndodhur një vajze 14 vjeçare. nga Arabia Saudite, vajzë besimtare nga Riyadhi, thotë e jëma e saj, që para se ta lind këtë vajzë, pa, pa baba im në ëndërr, disa zogj që fluturonin sipër meje dhe ndërmjet tyre ishte edhe një pëllumb i bardhë. Shumë i bukur. Fluturoi derisa u ngjit lart shumë në qiell. Ma tregoi këtë ëndërr dhe e pyeta çfarë kuptimi ka. I thash, i thotë domthonë, i thotë i jati, i tha kuptimi i saj është që këta zogj janë fëmijët e tu, e ndër ta do jetë një vajzë e cila domthonë do jetë e devotshme. Mirë, por nuk e pyetëm më pas se ç'kuptim kishte tamam deri fund fare ëndrra. Derisa desh Allahu subhanahu wa taala që linda, lindi kjo vajzë, të cilën e qujtëm Efnan. Që në vogli, ajo ishte e kujdeshme për të kryer detyrat e Allahut, megjithëse akoma nuk ishin bërë detyrë për për për ta, megjithëse ishte e vogël. Kujdesej për hixhabin, ndërsa kur arriti në klasë 4, ishte larguar nga shoqet nga shoqet e tyre të cilat bënin bënin gjunahe nga ato të cilat domthon nuk e donin nuk donin që të të preokupoheshin me Allahun e Madhëruar, nuk preokupoheshin me gjëra të kota. I ftonte njerëzit në rrugë të Allahut, i fliste shoqeve të veta, komshinjve dhe njerëzve, njerëzve për Allahun e Madhëruar. E thotë një herë nëna e saj donte të merrte një shërbëtore nga Sri Lanka për arsye se u bën me djalë edhe kishte nevojë për një shërbëtore sepse ajo punonte. Atëherë kur e merr vesh vajza që kjo shërbëtore do vinte nga Sri Lanka dhe nuk ishte muslimane, por ishte krishtere, i thotë nëna ime, unë e lë shkollën, jam gati që të punoj 24 orë për ju vetëm mos e sillni atë krishtere në shtëpi. Mirëpo thotë e ëma nuk ia vura shumë vesh thotë. Derisa erdhi shërbëtorja, Edhe nuk kaluan më shumë se 2 muaj. Derisa vjen shërbëtorja tek e ëma dhe i thot: "Efnan u bë shkak që unë u bëra muslimane, dhe unë dëshmoj që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i tij." Kjo ishte, ky ishte preokupimi i kësaj vajze, megjithëse ishte kaq e vogël, që t'i ftonte njerëzit në rrugë të Allahut subhanuhu teala. Pas sa kohësh fillon i dhimbte këmba vajzës. Nuk ia tregonte familjes vet, gjithmonë thoshte nuk ka gjë, nuk ka gjë. Mbasi kaluan 2 muaj, filloi të çalonte. Edhe thoshte nuk ka gjë, alhamdulillah, ky është caktimi i Allahut, inshallah do shërohet, kështu thoshte. Derisa mbas një muaji u paralizu fare, domethënë nuk lëvizte dot fare nga vendi, nga që kishte shumë dhimbje te këmba, e çuan në spital. kur e çuan në spital e bën vizitën dhe i tha doktori i tha doktori që vajza ka kancer. Familja e saj u mërzit shumë, ndërsa ajo nuk u mërzit fare për atë gjë po gjithmonë domthon ishte e qeshur, e gëzuar, thoshte alhamdulillah, vajzë 14 vjeçare. Thoshte alhamdulillah për atë që ka caktuar Allahu dhe e gëzuar gjithmonë. Dhe i tha doktori që duhet patjetër t'i bëjmë një gjilpërë, tre gjilpëra kimike, për të cilat do i bien flokët fare. Edhe pranoi tha nuk ka problem, tha, i thanë hajde të qethim flokët, jo, tha, nuk dua të m'i qethë flokët njeri. Dua që çdo flok, çdo qime floku që të më bjerë të më bjerë, edhe të marr shpërblim tek Allahu i Madhëruar për atë gjë. S'kam nevojë të më qethin flokët që të bëhem qerose. Le t'i, le t'i heqë Allahu subhanehu wa ta'ala vetë, me anë të ilaçit, E megjithatë domethën nuk pati shërim, atëherë shkojn në Amerikë. Në radhë parë, shkojn, shkojn në Amerikë për t'u kuruar atje sa takohet me doktoreshën, ishte një doktoreshë që kishte qenë në Arabinë Saudite 15 vjet. Kur e shikon vajzën, i thot Doktoreshë musliman je ti, i thotë jo nuk jam musliman, jam krishterë. Atëherë merr vajza fillon t'i flet vetë për Islamin, flet, flet, flet, derisa fillon të qan doktoresha. I thotë vallahi thot kam 15 vjet që rrin në Arabi Saudite, thotë, nuk ka folur një për Islamin, thotë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i tij. Dhe bëhet musliman. Atëherë i thotë doktori, mbasi shkojnë në spital, thotë doktori që duhet t'i presim këmbën, se po nuk e prem këmbën, Kam frikë se do të shkojë kanceri deri në mushkëri. Thot nëna vet fillova të qaj thot. Filluam gjithë të qajm thot ngaqë na erdhi keq për vajzën. Ndërsa ajo kur e dëgjoi këtë gjë filloi të qeshte. Dhe i tha e jëma, "Çfarë ke që qesh?" I tha nëna ime, thotë, unë falenderoj Allahun, thotë, që kjo sprovë, thotë, nuk është në fenë time, thotë, por është në trupin tim, thotë. Shikoni sa vajzë e vogël thotë fjalë kaq të mëdha. O nëna ime thotë un falenderoj Allahun që kjo sprovë nuk është nuk është në besimin tim, fen time, por është në trupin tim. Thotë kur e dëgjova këtë lloj fjalë thotë e jëma, po m'u duk vetja shumë e vogël përpara saj. M'u duk vetja domethënë diçka tepër, tepër, tepër, tepër e keq përpara se vajzë 14 vjeçare t'i japi mësim nënës vet. Dhe bisedonte një herë me një shoqen e vet. Me anë të internetit dhe i thoshte shoqja e vet bëj durim e ngushëllonte për këmbën që që domethënë ja kishin prerë dhe i thoshte dhe i tha mua nuk më intereson kamba. Mua më intereson vetëm që kur të hyj n'varr edhe ta takoj Allahun e madhëruar me besim të plot. Sepse kjo ishte domthon megjithëse ishte vogël i kishte dhuruar Allahu subhanahu wa taala një sukses të madh që ta njihte atë dhe t'i kthehej rrugës tij. Atëherë kthehet në shtëpi pasi ia pren këmbën. Mirëpo kur shkojnë në vendin e tyre ndodh çudi e tjetër që i shkon kanceri në mushkëri. Derisa e humbin shpresën doktorët. Rrinte në krevat, edhe kishte një buton afër, po ta shtypte atë, i zbriste direkt, i zbriste direkt domthonë ilaçi qetësues, i zbriste direkt gjithashtu edhe serumi, meqë nuk lëvizte dot nga vendi. Edhe kishte dhimbje të tmerrshme. Edhe rrinte në një gjendje që ishte si gjendje të fikti gjatë gjithë kohës. Por kur vinte koha e namazit nuk ishte, nuk dëgjonte as ezan, as nuk e zgjonte njeri. Ngrihej vetë, domethënë zgjohej vetë, falte namazin, pastaj kthehej prapë në gjendjen e saj. Gjatë gjithë kësaj kohe. Ndër të tjera një ditë i thotë s'ëmës, o nëna ime thotë, Unë kam parë një ëndërr. Kam parë në ëndërr thotë sikur unë u bëra nuse, thotë. Vesha fustanin e nusërisë. Edhe gjithë njerëzit ishin rreth meje. Edhe të gjithë qeshnin, thotë, vetëm ti nëna ime thotë ishe e mërzitur. Edhe i i tha edhe i thotë s'ëmës, edhe unë thotë po ta them se që kuptimi i kësaj ëndrre është që unë nëna ime do vdes. Edhe gjithë njerëzit do më harrojnë, thotë, përveç teje. Atëherë pas disa ditësh e marrin në shtëpi, kthehen kthehen në shtëpi sepse nuk kishte shpëtim për ta. Ndërkohë që ishte duke ndenjur përgjumësh, ngrihet dhe i thotë nënës, "O nënë thotë, është afruar koha për t'u larguar dhe e puth në dyja faqet dhe i thotë, i jep lamtumirën e fundit, pasi thotë eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, dhjetë herë, derisa i del shpirti. I doli shpirti kësaj vajze dhe lus Allahun të jetë i kënaqur prej saj dhe prej ne të gjithëve, shpia kundërmonte erë, një erë parfumi që nuk e kishin dëgjuar askund askurrë. Kjo vajzë 14 vjeçare u bë shembull për gjithë njerëzit të cilët Kanë mend dhe kanë zemër. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Në këtë ka përkujtim për atë që ka zemër. Vallahi është turp për çdo person që një vajzë 14 vjeçare, një vajzë e vogël Arriti gradë të lartë besimin ndërsa ne na ka përkapur dynjaja jemi duke u kujdesur me me budalliqet më të kota të kësaj dynjaje kemi harruar që qëllimi jonë kryesor në këtë dynja nuk është për, për t'u kënaqur, por është që të, që t'i tregojmë vetëve tona se pse kemi ardhur në këtë dynja. Që ta adhurojmë Allahun subhanuhu teala. Lus Allahun të na bëjë dobi me atë që themi, të na bëjë prej atyre që zbatojnë atë që thonë, edhe të na japë sinqeritet të gjithëve, Allah është për e të